mwenendo wake na sunna zake zimekuja faida nyingi katika Qur'an kama ambavyo zimekuja faida nyingi katika sunna na wala hakuna njia ya kusalimika kama watu watakaa mbali na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam Allah amemsifu mtume na kumtakasa kama alivyosema katika Qur'an Allah tabaraka wa taala anasema kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni neema juu yetu laqad manna Allahu ala almu'minina wa hakika Allah amewaneemesha mno waumini mtume ni neema kwetu kuletewa mtume ni miongoni mwa neema kubwa sana ambazo Allah ametujalia sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim pale alipowapelekea mtume miongoni mwao kwa maana ni mwanadamu mwenzao wanaijua nasabu yake wanaijua familia yake wanayajua makuzi yake ni mwanadamu kama wao yatlu alaihim ayati akiwasomea aya zake Allah tabaraka wa taala na akiwatakasa kwa malezi mazuri na akiwafundisha kitabu na hikma na wamefasiri ulama usalafi ومنهم الشافعي رحمه الله قال الحكمة أي السنة akiwafundisha Qur'ani na Sunna wa in kanu min qablu na walikuwa kabla hawajajiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam la fi dalalin mubin walikuwa katika upotovu wa wazi walikuwa katika upotovu mkubwa akaja mtume sallallahu alayhi wasallam na mafundisho bora ya Uislamu watu wakatoka katika upotovu na kuingia katika haki na huda lakini pia Allah akamsifu mtume akasema amekujilieni mtume wa Allah laqad ja'akum rasulun kwa hakika amekujilieni mtume min anfusikum mtume ambaye ametokana na ninyi wenyewe ni mwanadamu mwenzenu mnamfahamu vizuri azizun alayhi ma anittum mtume huyo yanampatabu yale matatizo yenu anakosa raha kwa shida zenu sio kwa shida zake na familia yake harisun alaykum anakupa juu yenu muukubali mwongozo wake anakupa nini yote muwe katika wenye kufaulu anakupa nini yote muzikubali sunna zake na mafundisho bora aliyokuja nayo bilmu'minina raufur rahim na kwa waumini mtume huyo ni mpole na mwenye huruma mtume ana mapenzi na sisi mtume ana huruma na sisi na mtume anakupa na umma wake pasipatikane katika umma wake watakaokwenda motoni wala watakaoingia katika upotovu hii ni pupa na mapenzi ya hali ya juu yako zaidi ya mzazi kwa watoto wake kwa hivyo kujiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam ni neema kubwa sana katika neema ambazo ametupa Allah kuingia katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni neema kubwa katika neema alizotupa Allah tabaraka wa taala na kuyalazimu mafundisho yake kwetu ni wajibu miongoni mwa faida ambazo zimeelezwa katika hadithi ذكر الإمام ابن عرب في كتابه العواصم من القواسم ametaja al-Imam Ibn Arab kwenye kitabu chake al-Awasim min al-Qawasim riwaya iliyosimuliwa na sahaba mtukufu أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه أمسيما أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه والذي لا إله والله الذي لا إله إلا هو من موافى الله ambaye hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa yeye laula Abu Bakar istukhlifa fama ubida Allah lau kama Abu bakari asingepewa ukhalifa asingeabudiwa Allah thumma qala الثانيه thumma qala thalitha kisha akarudia haya maneno mara ya pili na akayarudia tena haya maneno kwa mara ya tatu waislamu wakamuuliza faqila lahu ma ya aba huraira wakamwambia waislamu una nini ewe abu huraira maana unayazungumza maneno hatuyaelewi unakusudia nini unamwapa allah kama Abu Bakari asingepewa ukhalifa basi Allah asingeabudiwa umerudia mara ya pili na umerudia mara ya tatu kitu gani Abu Huraira unakusudia akawaambia radhiyallahu anhu inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alielekeza jeshi la watu mia saba kwenda katika mji wa Sham kupigana na Wakristo falamma kana bidhi khashabin jeshi hili lilipoanza kuweka kambi yake katika eneo la khashab liko nje kidogo ya mji wa Madina na kujiandaa na safari ya kwenda katika jihad akafariki mtume sallallahu alayhi wasallam kumidha rasulillah sallallahu alayhi wasallam akafariki mtume sallallahu alayhi wasallam na jeshi halijaondoka bado linasubiria kupewa maelekezo na usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam lilipokuwa jeshi lipo katika eneo hilo na amefariki mtume sallallahu alayhi wasallam فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعت إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وككسنيك أبو بكر ما صحابة وامتومه wakaenda masahaba kwa Abubakari radhiallahu anhu wakamwambia faqalu ya Aba Bakrin wakasema kumwambia ndugu yao Abu Bakri wakimpa ushauri na nasaha wanamwambia Abu Bakri ya Aba Bakrin tuwajihu haulai ila Rumi ewe Abu Bakri unalielekeza jeshi hili liende Roma likapigane na Wakristo وقد ارتد العرب حول المدينة na ili hali wameritaji waarabu walio pembezoni mwa mji wa Madina yani unaelekeza jeshi liende likapigane maana Abu Bakri alitangaza baada ya kumzika mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye kuchaguliwa kuwa khalifa wale wote walioandika majina yao yakawa katika orodha ya askari wanaokwenda kupigana Sham basi waingie kambini waende eneo walilokuwa wameshakusanyika kwa ajili ya kusubiria maelekezo ya safari na hapo alipotangaza Abu Bakar wakakusanyika masahaba wakamwendea Abubakari na tunajua masahaba ni watu wenye rai nzuri ni watu wenye akili pana na ni watu wenye uwezo wa kufikiria wakakusanyika kwa Abubakar wakamwambia abu bakar tuwajihu haulai ila Rumi abu bakar unawaelekeza hawa waende wakapigane na Waroma katika mji wa Sham وقد ارتدت العرب حول المدينه na ili hali wameritadi waarabu walio pembezoni mwa mji wa Madina manake wanampa rai kwamba kwenda Rom kupigana na Wakristo sio kama kwenda kuwarudisha waliokuwa waislamu katika watu wa Kiarabu walio vijijini na kuwarudisha katika Uislamu jambo hili ni bora zaidi kuliko kwenda Roma Roma ni mbali na hawa askari ni wengi kwa nini tusifanye kazi hii kwanza kuliko hiyo kazi ambayo wewe unawapeleka huko Abubakari akawajibu masahaba wenzake akasema walladhi la ilaha ghairuhu ninamwapa Allah ambaye hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa yeye لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عقدت لواحا ولا حللت لواحا aqadahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akasema abubakar Bakar ninamwapa Allah ambaye hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa yeye hakuna mwingine wa kuabudiwa zaidi yake lau anna alkilaba lau kama majibwa makubwa maungwa yenye nguvu yatakuja katika mji wa Madina لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لو ستكو جموة زكاكمات مبو يواك وامتوم صلى الله عليه وسلم زكا وبروز واك وامتوم كتكنجية زمدينة واك وامتوم وكذلليك وكفبهك هشما يوئك بوموك ما ردت جيشاً sintolirudisha jeshi wajahahu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ambalo amelielekeza mtume sallallahu alayhi wasallam wala halaltu liwaan عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنتiteremsha bendera na kuiondoa bendera ambayo ameisimika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam msimamo wa hali ya juu sana maamuzi ambayo ni magumu sote tunajua Mungu ni kiumbe gani na nafasi ya Mungu katika Uislamu iko wapi na twajua nafasi ya wake wa mtume Allah amewasifu na kuwazungumza katika Qur'an wazwajuhu ummahatukum na wakeze mtume ni mama zenu ni wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam Mungu azije kuwakamata miguu yao na tunajua kwamba mwanamke akikamatwa kwenye mguu akaburuzwa nguo zake zitakuwa na hali gani na heshima yake itakuwa wapi acha mwanaume lakini hawa ni wake wa mtume amewaeleza masahaba kauli ambayo haihitaji kuleta kauli ya pili jawabu ambalo halihitaji kurejesha jawabu lingine wala suali ni mtu atatosheka na kubakia hapo na wala hawezi kuinua kauli yake kuzungumza neno la pili na huu ni msimamo wa hali ya juu sana aliyomwonyesha khalifa huyu wa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Abu, Abu Huraira radhiyallahu anhu fawajjaha Usama Usama akaondoka na jeshi akaenda nalo katika mji wa Sham kupigana na Waroma fajalu la yamurru fajala la yamurru biqabilatin yuriduna alirtidad akawa Usama hapiti na jeshi lake katika kijiji ambacho wale wanakijiji wanataka kuritadi na wao illa qalu isipokuwa wale wana kijiji walikuwa wakisema lau anna haulai quwwatan lau kama watu hawa wangelikuwa hawana nguvu ma kharaja mithla haulai min indihim isingaliwezekana kulitoa jeshi kama hili bila shaka hawa masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni watu wenye nguvu wametoa jeshi la hali ya juu wanaangalia jeshi la Usama linapopita katika vijiji likitimua vumbi likiongozwa na kijana mdogo Usama ibn Zaid umri wake haujavuka miaka ishirini anaongoza jeshi ndani yake yuko Khalid ibn al-Walid yuko Abdurrahman yuko Uthman wako vigogo wa kisahaba wapiganaji mashuhuri wanaongozwa na Usama bin Zaid anasema Abu Huraira radhiyallahu anhu falaqaw ar-Rum likaenda jeshi la Usama likakutana na Waroma fahazamuhum wa qataluhum likawashinda na kuwapiga vibaya waraja'u salimin na wakarudi katika mji wa Madina wakiwa salama fathabbatu ala alislam na wale wanakijiji wote waliotaka kulitaji wakabaki katika uislamu الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد tunapata ibara tunajifunza na kupata mazingatio katika hadithi hii kwa msimamo aliouonyesha Abu Bakar na rai alizopewa na jamaa zake na rafiki zake wanafunzi wenzake lakini tuziangalie rai zilikuwa na makosa gani rai za masahaba kwa Abu Bakari zilikuwa katika nukta mbili nukta ya kwanza waroma ni makafiri wa asili lakini waarabu walioritadi ni watu waliokuwa waislamu kuna wepesi wa wao kurudi katika uislamu kama nguvu itasimama juu yao lakini waroma wako mbali na wale waarabu walioritadi wako karibu nukta yao ya pili ilikuwa ni kuhusu kamanda aliyochaguliwa kusimamia jeshi na kuongoza msafara ni kijana mdogo Usama ibn Zaid hubbu min hubbi rasulillah kipenzi mtoto wa kipenzi cha mtume <coughs> Usama ibn Zaid ibn Haritha wakamtaka aiondoe bendera kwa Usama na angalie utaratibu mpya kwa hawa wazoefu wa upiganaji wapo wazoefu ambao katika uhai wa mtume wameongoza vita vingi na kushinda katika vita hivyo na mtume alitoa maelekezo na ni watu mtume aliwatumia sana basi angalie katika hawa wakubwa wa kisahaba lakini wapi alisimama Abu Bakari na ipi nukta ya msingi katika hutuba yetu yalipokuwa maneno ya masahaba yanamtaka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu abadilishe mwelekeo wa jeshi badala ya kwenda katika mji wa Sham waende katika vijiji vya Waarabu Mtume sallallahu alayhi wasallam alielekeza jeshi liende Sham na masahaba wanamshauri jeshi lisiende Sham kwanza kwanza liwarejeshe hawa walio katika vijiji vya karibu rai ya masahaba iko tofauti na maamuzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar hakuangalia waliompa rai aliwaangalia akawaona ni kina Umar ni kina Uthman ni masahaba wenzake lakini rai zao zina khalif maelekezo na amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyoeleza na kupokea hadithi al-Imam al-Bukhari na pia al-Imam Muslim katika sahihi zao maneno ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akiwaambia watu lastutarika shay'an mimi sintoacha lolote wala kitu chochote كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به عليكم متوم صلى الله عليه وسلم انا كفانيا الى انا مين انت كفانيا اني مين نتلايا اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ نوغوبا نتلايا نكيات لولوتي او تشوتي كتك امر يمتوم صلى الله عليه وسلم تكون من يكتلازا نكون جميعا akakhalifu wenzake wote na akabaki katika mwelekeo sahihi ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliuelekeza waislamu akalitoa jeshi na walikuwepo kina Khalid na wengine akamchagua Usama akabaki kuwa Usama ni khalifa wa jeshi na kamanda wa kusimamia mapigano na msafara wa vita na bendera ikabakia hapo na wakaenda hawa alipokuwa kiongozi wao amethibiti na amesimama katika mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam Allah aliwaruzuku ushindi na Allah akawapa nguvu na Allah akawapa thabati ikawa kutoka kwa jeshi la Usama ni dawa kwa wanakijiji wote waliokuwa wanataka kuritaji na maneno waliyozungumza wanakijiji wale ni kwamba laula anna haula'i quwwatan lau kama hawa masahaba wa mtume wangelikuwa hawana nguvu ma kharaja mithla haulai min indihim wasingetoka watu kama hawa wakaenda kupigana bila shaka ikiwa hawa wachache wametoka watu saba kwenda kupigana waliobakia wana nguvu zaidi hatutaweza kupambana nao wale waarabu wa vijijini wakajalia kushinda kwa jeshi la Usama ni sababu ya wao kubakia katika Uislamu hivyo basi wakasema walakin nadaahum hatta yalqaw ruma lakini sisi haturitaji kwanza tusubirie tuwaache hawa waende wakapigane na waroma wakishindwa kwa waroma hata sisi hawatuwezi wakiwaweza waroma na sisi watatumaliza jeshi la usama likaenda sham likapigana na Waroma na tufahamu ya kwamba jeshi hili ni la pili kutumwa katika mji wa Sham. Jeshi la kwanza lilikuwa likiongozwa na kamanda watatu na hawa makamanda wote waliuliwa. Zaid ibn Haritha, Abu Ubaida ibn al jarraha na jafar ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Na hawa walipouliwa wote akachaguliwa kamanda mwingine ambaye ni Khalid ibn al-Walid akaliongoza jeshi kwa mapigano mapya wakawa watu wanapigana badala ya kwenda mbele wanarudi nyuma kwa sababu waliobakia ni wachache na hawana uwezo wa kupigana na Waroma ambao walikuwa zaidi ya laki tatu na wao walikuwa kama elfu sabini au elfu saba hivi hawalingani hata kidogo hawafiki nusu ya jeshi la Waroma kwa hiyo hili lilikuwa ni jeshi la pili mtume akampeleka Usama bin Zaidi mahala alipouliwa babake Zaid ibn Haritha aende na yeye akafe kule alipokufa baba yake lakini jeshi la watu wachache watu mia saba lilipokuwa kiongozi wake ambaye ni khalifa wa mtume Abu Bakar amethibiti na kusimama katika maelekezo ya sunna basi ilikuwa sababu ya kupata ushindi na waislamu wa leo hawawezi kushinda kama watakhalifu sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hata kama vita itakuwa ni ndogo ya kijiji kimoja hawataweza kushinda angalia katika vita vya Uhud masahaba wa mtume walikhalifu amri moja tu katika vita vya Uhud walikhalifu amri moja tu katika amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtume alichagua watupaji wa mishale akawaweka juu ya mlima maagizo yake wakishinda hawa wanaopigana na wakishindwa hawa wanaopigana wao wasishuke juu ya mlima waliposhinda waislamu katika awamu ya kwanza ya mapigano na makuraishi wakakimbia wale wakaingia tamaa wakashuka mlimani kiongozi wao aliyekuwa akisimamia akawanasihi msishuke mtakhalifu amri ya mtume wakakataa wakashuka kuja na wao kuokota ngawira kilichofuatia waliuliwa masahaba sabiini na akavunjwa meno mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na akapata majeraha makubwa mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wakapata kipigo cha hali ya juu sana na wakajeruhiwa majeraha makubwa sana mpaka wengine wakakimbia kwa sababu ya kukhalifu amri moja waislamu wa zama hizi wamekhalifu amri ngapi za mtume sallallahu alaihi wasallam na wao wanasema mata nasrullah nusura ya Allah itakuja lini haiwezi kuja nusura ya Allah kama watu hawajarudi katika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam قال الامام مالك رحمه الله وغيره من السلف امسما امام مالك وغيره من السلف na wasiokuwa yeye katika salaf as-sunnatu mithlu safinatu nuhi muongozo na mwenendo wa mtume ni mfano wa jahazi la nuhu marakibaha naja atakayelipanda jahazi la sunna atasalimika wa man takhallafa anha halak na atakayebakia nyuma katika jahazi la sunna ataangamia kana mankana awe atakapokuwa ataangamia ikiwa aliangamia kubakia nyuma mtoto wa nuhu na akaangalia mke wa Nuhu na hii ni familia ya mtume kwa sababu ya kumkhalifu mtume basi umma huu wakikhalifu sunna wataangamia kuna haja kubwa kila mmoja kuirejesha nafsi yake katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kujua katika kudhibiti katika sunna kuna malipo makubwa sana na kuna salama katika maisha ya dunia pia katika maisha ya akhera Allah atuwafikishe na Allah atuthibitishe na Allah atupe nguvu tuweze kuthibiti katika manhaji ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن